أعوذ بسم الله الرحمن

ہے زوجا ayatan surat al-mulk dan semekah emurune tegese surat al-mulk emurun sakterenya kanjeng lagi hijrah jumlah ayat dan tiga dosa ayat Surat Al-Malik menyita termasuk surat Fadilah. Surat yang utama. Quran wajan satu sekawan surat ana sing disebut fadilah surat yang utama dan sing disebut mahdulah kurang utama surat al-mulut termasuk surat fadilah hikmah ram rahasiane surat al-mulut yang engkang murekate maha surat al-mulut kedina bijangkan alam kubur dan alam akhirat boten kaji disekso nama surat al-mulk namanya setunggal al-waqiyah surat yang kandung merasa seksa kubur nomor kali namanya al-munjiyah nomor tiga namanya al-mani'ah surat sing kanggo ngreksa sangka siksa kubur lan siksa kiamat nah lajan itu termasuk penting diwiritake semesta apa surat al-mulik baca orang nanti lima menit hikmah agung sangat kagung reksa sangking siksa dina neng alam kubur lantan nene dinten kiamat menawi jenengan ketemu mertes keterangannya sawi. sawi. surat 三地阿里等人的感受的收入，就是台湾。阿拉南卡勒阿多斯特鲁拉斯卡勒阿多斯巴库勒斯，伊个特拉曼特勒勒巴西尔索维，哈提斯哈提斯阿根达吉纳提卡卡萨纳特伊纳兰阿克苏拉阿尔莫勒，伊个，哈，然后呢？ enteng kira-kira lima menit yang hikmahnya ageng niki yang disebut al Quran al-wasilah Nah, itu perlu majlis Jum'at belajar ngerti Al-Wasilah ini bahasa Arab bahasa Quran, bahasa hadis. Dua ini makna macam telu. <coughs> Tulisannya lalu sin ia tukar lam kabunda. Wasilah orang sing maknane tempat terhormat dan suaraku. tempat terhormat tersuaga. Wong-wong sing azan lan rungokake azan disunatake maca donga. Dungane Allah marabba adi izzati da'wati ta'amah wassalatil سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية يا الله كشتي سجن أبي بيجان تدن في عمد مكي مكي تجنغان تاريني وسيلة وسيلة نيكو tempat penghormat dan suaraku. Bahasanya arti Sayyidana เมื่อทำมาแต่นี่ว่าดีแล้วแต่ว่าก็ดีแล้วแต่ว่าเสร็จแต่ว่าจะเราจะทำอะไรที่ว่าสีแล้วเอามาใช้มาหนาเนื้อ tempat terhormat dan suwargo Inna mas tunggal nomor kali ana wasilah maknane <clears throat> sesuatu amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Fakarat ilallah Dalile Tengene Quran Yusnan Ayat telung puluh lima Tengene Quran Surat Al-Ma'idah Yusnan Ayat ikan dosa Gangsa Umine ayat يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه الوسيلة واتقوا إليه الوسيلة تكلموا مسيرة datang Allah al eh, wasilah tak eng wasilah wasilah malah penyun mana ada wasilah ma yutakar ratu diri ilallah sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau maca surat Al-Mulik, ini termasuk Wattahu ilaihi wasilatan. Ya, ya. Maka ini perlu diamalkan. Lajun yang mertelung oleh wasilah menyebutkan Allah perantara kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya para sahabat nek nuju istisqa. Nek nuju istisqa nyuwun siraman udan. Sahabat Bilal sering sewan ring matanya di Nabi. Kedua makan, sahabat Bilal matur datang kanya Nabi Ya Rasulullah Istasqi li ummatik halaku inna umhalaku Jumati Niki para kanja-kanja bersama kesisahan Berkenatan syawah Dan dengan kulaturi nyumumake Jatan kursi Allah Terus sahabat bila syariat dan masjid niti kita tuh jenati tinggal tak ada hujan dia pasti lah tapi nyuwun kata Allah tawasul dengan nabi senyuwun ke kanjeng nabi niti ampun keliru kanjeng nabi bukan mari ini nyuwun jaluk no Semarini Gusti Allah ini termasuk wasilah. Jadi wasilah itu wajan macam tiga. Wasilah tempat terhormat di surga. Ada wasilah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada malah wasilah mewajarkan Allah dipercantu kalian para tiang-tiang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarakal ladhi biyati ilmulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadaraka maknanya macam-macam. Sakit di arte-arte tadaraka. Mudah-mudah ketakusannya Allah. Jadi barokah niku tiap detik tanda saya, tanda saya, tanda saya niku barokah. Mulane sedulur-sedulur kita yang sepuh-sepuh nak doa aja nganten nak berkotil tu nika kaha rajin tu nada darat Allahulahmi. Kaji nanti nak dengar aku tali Keterangan mengenai hadis Bukhari jis kali kabul barata. Sama sakarat sahu Alahu, ta'alahu bil barata. Kaji bisa berbicara orang tuanya seorang kekanji nanti. Rasul kanji nanti nampani bayi mau sama sakarat sirae dalu ki usap-usap kanyo nabi wajah ala rupil barokah gitu ngakna barokah Nasara Arab Allahumma tarik ala hazal walad Ya Allah kusti Bali panjenengan paringi barokah Tegese tanda kecil tanda hati Tanda kecil tanda hati Niku barokah manane al barokah ziyadatul khair muda api kata-kata eh. masyarakat kata sengkutus jepara gemak nak nuju percandianan ni kan nak nuju percandianan masyarakatan ngajak terjadi di hukum ke ini Niku maksudnya dari ada tindak lada untuk Nabi Sehingga Nabi untuk Gemali-mali musab-musab sirai Adi mata Allah matarik ala hadal Wala matar Arab Matar Isatar Arab Dengar cara jawa kenal Ya Allah muka-muka kayu tarokah Nggak ada kenal Cuma kadang-kadang orang era kan terus kadang-kadang di jasa itu ada orang sangat senang ayo bayi tak tukungnya tiga tunya anda seorang saya selalu bayi tunya anda adik itu berkata kurang ngerti tapi manusia ngasih ni kan nemat sirai bayi di tengah dengan nama niru dan jenaki Kanjeng Nabi nek donga Allahumma sarik ala hadzal wa rata kan Nabi wa marat ala sampean cara cewek ya Allah buka muka tadi pareta ngene kanjeng ya niku tidak lambai jeneng Nabi hati se pengene kuheri cuskale Berarti doa di barokah anda hadis ini. Cuma kata datang, sungguh wadah ini, turun ngerti hati saya. Nanti nanti saya berterang ada hati saya, nanti saya ngerti. Nanti teman-teman hati sepuluh hari, sesekali, wah, ada jalannya. Nah, barokah. Dengan-dengan kan, ya eh, barokah. Tapi nak jadi kaya, nyuruh barokah tu. Ini termasuk sunnah rasul. tidak lantai kanjeng Nabi. Hmm. Kanjeng Nabi nalika disewani Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar jatuh umrah. Sholat dan kanjeng Nabi nuwun restu, nuwun doa restu. Kanjeng Nabi merestui Sengendah Kanji Nabi pesen dari Sayyidina Umar, Pak Umar, Nek Santoran, Nangke Sida Umrah, Nek Tengnekah, Nek Dungo, Kula di Kata-Kata. Hmm. Asyriqna di doa Santan hmm. Sampai Nek Dungo, Kula sampai kata-kata. Ini ulangan seluar biasa. Kanji Nabi niku Nabi Rasul utama utama dan makhluk sajadat. Kok kersen jalan dunanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bukan Nabi, bukan Rasul, namun sahabat. Kanji Nabi kersen jalan dunanya Sayyidina Umar. Hmm. Nah, ini pelajaran yang penting. Hmm. hadis sahih rawahu Tirmizi. Mulanya yang sepuh-sepuh kunan itu nak ana yang haji ana yang umrah dada ada petang bagaimana senangannya Pak Ahmad Pak Ahmad Mungkin nanti kata saya selalu aku diundang-undang kaya kata ni. Mungkin nanti kata saya selalu aku diundang-undang. Tunjang-tunjang itu dicengak, nah, betul tak tunjang-tunjang, tidak ada yang dekat tunjang yang putus sudah, nah, Ini bahasa ni orang kuno. Orang kuno itu ngomong mandi. Nak zaman kepengen reti mandi na, orang mana orang kuno. Kue-kue setahun kena lalu. Pada suci syawal. Pada sepuluh bil hijjah besar. 你跟我们都来两样的呢，那当然年纪小了，如果不不给，那是不能不想不不不下的，那小孩不下他的不给，不给，想当成绩不给啊，等下大用，那、嗯、是干的在那里，还是干的去在，哎，那不给，不给不给，你不要让他不给，再再来问我呢。 Nenek itu siapa yang paling ya, anak itu ya. Hmm, Jadi yang kuna itu naik ngendikan mandi. Di langsir, datang acara. Jadi dunia, anak macam-macam. Ada cara kami ke maknanya, orang sing maknanya mudah-mudah cara saya Ana sing manani kadare tetak name moho suci. Moho suci. Kadare ta moho suci Allah di zat. Kusti Allah. Ia diwikan ana ing kekuasaan lagi al-mulku tadi kekuasaan. Kusti Allah ini ku semuasai dunia. Sengkare dunia ya kusti Allah, dari langit kusti Allah, dari bumi kusti Allah. Sengkare langit bumi ya kusti Allah. Mulanya, kula tertarik tanja pada Abu Bakar menangani Israq Merabu kami nanti. Diwe pada Abu Jahal. Kami nanti tetap Israq Merabu. diajam yang lero nak masjid Abu Bakar kare Abu Jahal. Nah. Abu Jahal mau dan Muhammad saja ada tak tengok tengok anak apa. Kanji Nabi kondol tanahnya, aku mau demi di Isra Merah Jatuh Kusi Allah. tetap mekakir merencarakan mentapura tetap karasin sandure langit saat itu mentak pembemeran pacar wiskan kena iya iku menanggapi aku jahat Muhammad kore-kore segera petantes hmm. melakukan ini. Jadi, tak enaknya saya jatuh. Nak wel esrak merah dek palastem. Masjid palastem. Saya tahu muka berat usahakannya pira. Jadi, tak anaknya jatuh. Saya ngaji jiwa, nak benar. Mungkin. katanya masjid mana pura, orang orang itu merasa. Sama katanya jadi mana pura, kaya. Itu tak kena nak cakap. Nangga pura, kita menjalani langit, kita suka ini sentangan junjung, angkat. Diangkat. Kendi sentuh angkat, ya berarti pura. Ayo angkat kita, ya bisa-bisa mabur, ring langit. Kita tak kena aku jahat. Sekarang aku lucu. Lah aku bakar dan daki. Terasa Isra Subhanallah Asra di ati. Kusya Allah Zat kunyata Ake kadulan Jadi Kanji Nabi ini Itu bukan laku Dilakukan Kusya Allah sing lakone jajan jalane sing gawe bumi lakone gampang ora mekak Mulanya aku gagal tanggapannya. Apa mana mimpi cemerlang itu itu aku percaya. Lihat nanti kajian aku ramai aku kira seno. Hmm. Masa kata tinggir, aku jewere muka kan gak bisa. Tapi tak tinggi, nempel ketemu tak kaji. Tak kaji rendah dah. Tawa, keser, emek. Sa'i. Tinggi kan aku terendah dan kemun. Aku tembak, putus-putus. Tinggi merah, aku mau tekan muka. Jatuh. Aku nanggirian, masa isyakan muka. Nah, nah, nah. Haiki tinggi Abu Jahal mana itu? Ya tinggi Abu Bakar percaya. Aku percaya yang dia nampak satu nebak kaji. Orang baru diri. Nah, lagi. Jadi tanggapan itu jelek sih menanggapi. Ya. Orang saya kata ayat. Jadi kesialan itu sering menguasai langit bumi. Jadi musrah menjalankan kajian nanti benteng mawan-mawan singgi langit nanti. Asalkan yang melatuh-melatuh tetap-tetap gojong-gojong wadah ikan pirang-pirang yang siapa ngerti. Jadi ikan gojongnya itu hijau tapi jiwa-jiwa diri ke jiwa itu lagi nyisati. Asalkan mikir-mikir yang entah pikiran. Kesialnya itu ngerasa menewai. ora iso nane kok iso iki kan dene wis abang iku lek nek dekatan nah malah muntah mana nek ngono cara nek iki cara nek Gusti Allah Maha Kuasa ngoten mawon nek kok kan semene kok ora usah dicet ayo sampe ngoten terus langsung berarti وهو آتاك اسم الله على كل شيء يتاتى ستاية ترتارة كثيرا إكو جات كان قواسا كيسا يوم داري كويتا ماتن ماتن قواسا ya tentu dinam tapi kemana hati melainnya hmm, kata sampan birek nak sempurna ngerti makna nak masa Quran hati mengerentet mikir maknanya Allah dia khalaqal maut kang nyedhat sapa Allah empati. Iki janane dunya. Wal hayat alam erat. Nangone akhirat. Iki ana sing maknane ngoten. Ana sing dimaksud mati erat nang dalam hmm. dunya. Nari kaisena dunya mati erat. Jadi tangannya semua ini urat dikit, terus mati, ngana ya ngana. Ngana semua mati dikit, terus urat. Nah, jika jadi medda, ini kan, isyarah urat, terus termati, hilang. Jika termati dan urat, nah, dan pasti. wujud nandanya itu saben ana wong urip mesti mati kullu nasin ya ikatul maut nek manane aja keliru kabeh wong urip pasti mati aja keliru kabeh wong urip insyaallah mati niku namanya menyek ada Gusti aja. كل نفس ذائقة الموت فقال مرد مشتي mesti Kursi Allah gawe manusia nak dunia Ya dikawe ere, dikawe mati Di mau su, ana maksud apa Dia berlakon supaya nopo Allah yang sirakate Ayukum Yang utari di salah di jina kata aksanu kulit kratus amalan. Amale. Jadi dikali orang yang dunia itu. Dan ngamal. Yang paling api ngamalnya siapa? Hmm, ya. Di manusia. Dan pengertas macam itu. Dan jenengan juga pinter. Gunakan kesempatan Waktu. setiap saat ojo nanti nama. ngamal setiap saat bersolat beriktikat nak dalam masjid atau baca Quran berhormat pengajian sedekah dan mereka bermasjid sedekah yang tentu digunakan terusnya kalau orang nalika tengok-tengok kan maca-maca maca istighfar selawat kasbih dan dua lain sama guna akhir ayyukum aksanu amalan Wahyu ayat Gusti Allah. Al-Azizun kudat yang menang. Orang bakal berjaya jadi lawan. Hmm. Al-Rahul kudat yang ada kemampurannya. Jatam setelah tiang yang kekurung kudat. Ayat-ayatnya hmm. sendiri meringati. Kita ini pun nama soleh berusaha wis api nang kadang-kadang sok meleset baca coba secara maksiat nah, dia juri kontrol berkom oleh kontrol dan secara ilmu maksiat Atta ibu minat zanti kamallah zantara sentuhkan nota di pisane dan secara kurun tahu bisa dasar pisan Mesti ada si kata al azizul ghafur. Kita sing kecasakan guna atau kesempatan. Terus ayat ini merang kebesaran yang agungnya kusi Allah. Allah yuhalatah. dan si ยังมีตาเป็นสบายสัมภาษณ์มาลาเป็นเอ็นตีตู้ตีระตุระลานี้ตีตาเป็นอะไรตึ้งตึ้งจัดตึ้งจัดนะเราเนี่ยชี้ชี้ตรงแม่ลาเนี่ยชัดเลยชัดจังลูชัดตัดชัดชัดปีมาชัดนันชัดตีตู้เวลูสิกระตุลมุนตาฮะชาวมุสตาวันสับเปล่าแรกแรกเมื่อคุณจะเวทีเลย apa nanggu ente kan ini kan ora perter ora ada ada nanti kursi ayo nanggu ini ku ala di ida ala tasya anan yaku lala hukum salah pun niki neraka ate kursi ayo ku nanggu era kanelan tapi harus sampai mencanane masyarakat pun berjati. Itu biasanya di tempat perjalanan, gara-gara, gara-gara langit mengkul, gara bumi kul, bagaimana kan? Karena gara langit, gara bumi kul, kul, kul, kul, bagaimana? Itu negara, terambil dalam negara, mereka itu senanda, senanda itu manusia, manusia itu yang namanya, aku gara-gara, gara-gara, tak jadi, ngomong. tất jati. gì jati. cả gì ngồi nè ra được đang để tất tất tất ở đạo ngộ tất cả sự sáng tạo sạch sạch thế và là là ngồi ra tất là cha cứ để nó cho an toàn tất cả gì mà nói tôi cho nó như thế nào cũng để thì tôi đã đặt tôi cho nó để cái là đang Jangan tuh menikah jadi. Enggak, maka roh orang tahu rektu al di rektu rahman dalam tiga ekosi Allah kan sifat rahman minta baru dan sanggung kekacauan. Karena ada kusi Allah ya Allah ya Allah orang tahu juga kaci uri kaca ada mantan dari nasira yang kami mahu. Mana tu? Hal cara mengutur. Apa tak tahu hati sudah mengutur yang dan sempat. Juga pula tadi sampai nanti nak dua demisar nanti nak. Mana tu nak syarat saya? So, nanti nanti kami berkutu Allah. Apa nak sempat kau dah? Hal cara mengutur. Hmm. 就在亚麻亚那边的那个山寨，那在那亚麻亚就能安在那边在乌兰乌兰山寨，嗯，山寨在在在瓦都那家，嗯，哎呀，那个就是让我在那山山寨待的，把那区域里打下来，就在那当个地，哎，我当个地不叫那，把区域里打下来，嗯。 sumar jire dasa rama kadiri bala nasira internet ini mati jane mbok menawa nggo mau kuwan ngerti karya kaiki sawan kula bali yang kali bapak bali rasa marang sira rasa sabar ketemu si an hale ina tetese era ngerti sing sempet era no lan sare pantes Jangan ada kerja yang saya Ya iya hasil kekai juga meninggal hasil ini ku rugi Tegasnya macam nanti gula jale Era cacat cacat hmm. Ya ini Nah kesulahan macam nanti dua Cacat cacat Mesti awakmu jubi air telung awakmu hmm, Panjenengan nek mikir awake sampean. Sampean nek jahar, sampean nek ngunjuk niku liwat dalam setunggal. Sampean jahar sekol soto Jangan bercampur macam mudi macam macam. Tapi mereka nak metu kok dilalah. Seencer-encer metu ngarep. Jadi <clears throat> putus. Senasal-asal metu, metu buri. Eh, eh. Nek kurale, larang. Hmm. Nek pipi suri atas, jadi yaitu perumahannya kenceng jatuh. Untuk nak main kereta kereta buru, larang. Perumahannya main Iku cara ana lan nyekak nek dhewe weteng iku ya sampean. Sampeyan sing dhewe tau gak ngerti carane nyekake piye. Oh, niki. Nah, niki carane ya. Palangan, dia punya memerekkan. Mungkin kita ambil pada mesin. Mesin yang kecil. Tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, tunggang, เลยมาเลยมาดูไงจะที่เกิดเป็นเกิดเมื่อไรจะไหนจะที่เกิดเมื่อไรจะรู้แต่น้องมาส่วนส่วนจีริแสงจริงแสงจริงแสงจริงแสงจริงเกิดเมื่อไรชาริเลยจะจีมามีแม่ลานังบางแก้มแม่เลยอีกเกิดกัสแต่เรื่องอีกเกิดกัสเนี่ยแม่เอเจ้แม่เดินออกงานได้สู้ Dan itu pun diterangkan dengan surat Akhtar. Fa'ulang guru insana mimma kulik. Kulik mimma inja kulik. Manusia kutu gelam mikir. Gelam rak gelam kutu mikir. Mimma kulik. Manusia sampai apa? Jadi ni. Nah manusia isim tak manusia lah. Kesialah ඒ මේ මායින් ධාර්මයේ මනසති චේතනාවෙන් පැහැරෙන මතුනේ තරස්සෙන්වත් සඳත් කරකැවෙකෝ තොසේ මතුනේ ක්‍රියා ක්‍රෙස්තෝ යහෘචි මෙන් දෙයි මෙන් සිරි දිවත්තරා ඒ iko නාන් දසුසුනේ දංගෙතේ රන්ති ඒකවතස වංගානං යති මානිනේ නානන්දු නන්දනේ නන්දනේ ඒකවතස นี่ยมันมันไม่ได้เนี่ยแต่มันเนี่ยมันอาจจะเชื่อคนนี้คนนี้รันยารักตุกการันยาตุกการันแต่เมื่อนั้นเราพูดออกกันรักมันไม่ใช่ให้เชนตุกการันเดือดรักตื่นเลยคุณเล่นเอาที่เยอะรักตื่นเลยไม่คิดจะเล่นเอาเหมือนนั้นเดือดรักเพื่อแก่ matinya tercampur jina jadi jarak sekuntai. Badannya jatuh jarak sekuntai, jadi jatuh sekuntai. Badannya jatuh sekuntai, terus jadi dalam. Badannya jatuh dalam, terus dibungkus jatuh. Terus ditemukan cara kudus, menelaku, terus jadi anak. niku sing gawe sing lanang ora mangsa sing wedok ora mangsa sing lanang ora cita ane ta ora nek ana cita ane ora kuwi anak kuwi iku pada sak dhewe-dhewe gak pesen banget iku ana tenan ayo Ora ora mangsa gawe tapi nak ngajak iki anak saja anakku ngono kuwi gak ada izin ini yang mana saya gak ada izin ngaku nih anakku lalu anakmu kaya kaya kue enggak aku ada kecil ada kecil ya ada jarak ini tuh nggak dikatakan itu lucu ini tuh buatan hawa Jangan lupa saya tak nak bermikir. Jadi manusia itu atas. Kusti Allah maha kuasa. Eh, ini kita rana. Jadi golek caca-caca gawe-gawe Gusti Allah ora iso. Berarti Gusti Maha Kuasa. Nah, dari ini, yang penting tauhid kita ngakui dosa yang maha kuasa, yang ngakui ini dia itu yang apa. Sedih lagi meriki, walaupun layan nasana adunya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين